11. pitanje Jedna grupa učenjaka kaže da su sva tri ulaska u namaz ispravna i riječima i dijelom odjednom i prvo riječima pa onda dijelom i prvo dijelom to je dizanjem ruku pa riječima dok druga ulema kaže da se na namaz ulazi prvo riječima pa dijelom a završava kako? Riječima ili dijelom? Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahim. Ovo je pitanje široka tema, a sve može razumjeti. Kad kadiš Allahu akbar pa digniš ruka, ili digniš ruka kadiš Allahu akbar, ili na isto vremena kadiš Allahu akbar, ne baš toliko razumijeti. Jer ako nisu digao, dizao ruka, ispravan je namaz. Ali ako nisi rekao Allahu akbar, to je najbitnije. Kontaš? pa neće ulaziti u, jer ti kad ulaziš u, u, u među e, med, mezhabima, nađiš i svašta. Pa ima mezhab koji kaže, digniš ruka, pa pođe kaže Allahu akbar. Ka, dobro, gdje će ja digniti ruka? Jel do uši, ili do prsa, ili do dole, tako samo da mačim ruka. To je tema koja je široka. Ali najbitniji razlog da kažeš, da zgovoriš Allahu akbar. Isto kad kažeš Assalamu alaikum, jel, e, idi, idi sa, sa, sa licom, ili prvo kažeš riječ, E, ili, ili pervu da, da, da, da kreneš e, lica, razumijete, ali bitno da kaži assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ima koji kaži nek idu sve zajedno. Pa to je pitanje, ne vidim da, da, da, da, da toliko razumijete opasan. Najbitnije da počneš sa takbirom i završiš sa salamom i da Allah primi od nas i od vas. Amin. Amin.